բազմազավակվեց ընտանիքներ առաջիկայում նոր բնակարաներ կստանան։ Տեղի է ունեցել հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Կատալոնիայի ներկայացուցիչը կոչ է արել Եվրամիությանը հանդես գալ որպես հակամարտության միջնորդ։ Նոր ճյուղայում կազմակերպվել է Արցախում արտադրված մթերքի սեղանի ծածկոցների ցուցահանդես բարեգործական վաճառք։ Ծանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը լավագույնն է Եվրոպայում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ 3 հոկտեմբերի 22-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտելով վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան Մարտակերտ մատաղի զողությամբ կիրառել են հրետանային զինատեսակներ հայկական դիրքերի վրա արձակելով ականանետի 5 արկ եւ սպայք տիպի 1 հակատանկային հրթիռ։ Կատարվածը փաստում է, որ ինչպես միշտ Բաքուն ոչ միայն հակված չէ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը նպատակաուղել հակամարտության խաղ կարգավորման ու չարտարացված կորուստների բացառմանը, այլև հակառակը կանխամտածված սադրանքների միջոցով գնում է իրադրության ապակայունացմանը։ Հաշվի առնելով միջազգային հանրության եւ մասնավորապես ԵՀԿ Միսկի խմբի կողմից Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության խաղ կարգավորման ուղղված գործընթացների արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը, Արցախի զինված ուժերը ձեռնպահ են մնա մնացել պատասխանատվողություններից, սակայն դա ամենավին չի նշանակում, որ դեպքերը նման տրամաբանությամբ զարգանալու պարագայում հակառակորդի նախահարձակորցողությունները մնալու են անպատասխան։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն ամենայն պատասխանատվությամբ Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը զգուշացնում է, որ սա դրանքները շարունակվելու դեպքում պատասխանը լինելու է անհամարժեք եւ բավականին ցավոտ։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախում խորհրդարանական կառավարման համակարգն արդյունավետ չէր կարող լինել։ Ընտրված նախագահական մոդելը ճիշտ է։ Այս մասին այսօր Արցախի Պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավոր Հրայր Թոմասյանը։ Նա դասախոսությամբ հանդես է եկել Հայաստանում եւ Արցախում համանadrական բարեփոխումների թեմայով։ Հրայր Թոմասյանի խոսքով Հայաստանում խորհրդարանական համակարգն արդարացված է, ինչդեռ Արցախի դեպքում այն կարող էր խոցելի լինել մտնել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ջանքերով Արցախի տարբեր շրջաններում ապրող բազմազավակ ընտանիքների համար շարունակվում է նոր բնակարանների կառուցման ծրագիրը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ղազարյանն ասել է, որ ընթացիկ տարում բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցվող բնակարաններից 3-ը արդեն շահագործման են հանձնվել։ Մոտորերս եւս 6 բնակարան կհանձնվեն իրենց նոր տերերին, իսկ 10-ը առանձնատան շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Դրանց մի մասը նախատեսում է շահագործման հանձնել մինչև տարեվերջ, ասել է Վալերի Ղազարյանը եւ հավելել, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ ԱՄՆ-ում գործող հայրենասեր բարեգործական հասարակական կազմակերպության հովանավորությամբ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքում կառուցվել է ֆուտբոլի դաշտ եւ խաղահրապարակ։ Համայնքի ղեկավար Արսեն Թեյլունցն ասել է, որ կառուցված ֆուտբոլի դաշտն ունի արհեստական խոտածածկով 100 քառակուսի մետր տարածք, հանդիսատեսի համար տեղադրված են նստատեղեր։ Բերձորի սպորտ դպրոցին կից Իշխանաձորում բացվել է ֆուտբոլի խմբակ, որի պարապմունքներն անց են կացվում նորակառույց ֆուտբոլի դաշտում, նշել է Թեյլունցը եւ տեղեկացրել հիշեցրել, որ ֆուտբոլի դաշտինքից կառուցվել է նաև խաղահրապարակ, որտեղ համայնքի երեխաներն իրենց հանգիստն են անցկացնում։ Դեպի Հայք հիմնադրամի անդամները 4 օրյա այցով գտնվում են Արցախում։ Հիմնադրամը ստեղծվել է 2004 թվականին։ Ծրագրի նպատակն է սերտացնել եւ զարգացնել կապերը Արցախի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի երիտասարդների միջև, վերջիններից հնարավորություն տալով մասնակցելու Հայաստանի առօրյա կյանքին։ Նրանք կամավորական աշխատանքի միջոցով իրենց ներդրումն են ունենալու մայր հայրենիքի զարգացման գործին։ Հիմնադրամի անդամները տարին 2-3 անգամ այցելում են Արցախ։ Այս անգամ խմբում ընդգրկված է աշխարհ աշխարի 15 երկրներից շուրջ 100 հոգի։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր տեղի է ունեցել Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստը, օրակարգում ունենալով թիվ 6 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների կազմակերպման մասին հարցը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արցախի հանրապետության կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշմամբ 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադոլֆի Թիվեց ընտրատարածքում կկայանա Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լարացուցիչ ընտրությունները։ Թիվեց ընտրատարածքում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լարացուցիչ ընտրությունները կազմակերպված անցկացնելու նպատակով Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հրավիրել է իր անդրանիկ նիստը, որը ղեկավարում էր ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Բենի Կարապետյանը։ Ներկայացնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, նամանրամասը կանգ առավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված ժամանակացույցի վրա, նշելով, որ պետք է ձեռնարկվեն հնարավոր բոլոր միջոցները ազգային ժողովի падգամորի լրացիչ ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար։ Հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ ոստիկանության ազգագրային բնակչության կողմից տրված տվյալների արդեն ճշտվել են ընտրողների քանակը։ Շրջանում կկազմավորի 33 ընտրական տեղամաս։ Ընտրական տեղամասերը կկազմավորում են մինչև հոկտեմբերի 27-ը։ Ընտրությունը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար ընտրատարքային հանձնաժողովի անդամների միջև կատարվեց աշխատանքային բախշում։ Քաշաթաղի երկրագիտական թանգարանում այս օրերին ցուցադրվում են Արցախյան գոյամարտի տարիներին ազատամարտիկների ձեռքով պատրաստված ինքնաշեն զենքերը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասդիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Թանգարանի փաստի ծրագն ամբողջությամբ տրամադրվել է այս կարևոր ցուցադրությանը։ Տնորեն Մուշեյ Ղալավերդյան ասաց, այս դարձում իրենց օգնել է Ստեփանակերտի զոհված ազատամարտիկների ուշ թանգարանը որոշակի ժամանակով տրամադրելով իրերը։ Այս օրերին ավելացել է այցելուների քանակը, հատկապես ցուցադրությանը ծանոթանում են աշակերտները։ Մի քանի օրից եզակայք ցուցանմուշները Արցախի առաջին երաբույնը ամրանիկի դիմանկարով, Անշեփորը, որը ընչում էր Աշնջան վերածննդի հրապարակում եւ միտինգի կանցում բնակությանը, Մոնտեի գլխաշոր ներագիտակը, այլ երոսների անձնականներ ինչպես նաև ինքնաշենք ընտանիքներ, հերացաներ, ատեսանացներ, մռնացներ եւ այլն կտեղափոխեն իրենց հիմնական վայրը։ Կարևոր են մեր հանրապետությունում գոյություն ունեցող խանգարանների պատկերասրահների համագործակցությունը, որտեղի Արցախի ազգագնացությունը Մայրաքաղաք ու շրջաներ եկած հյուրերը հնարավորություն ունենան նման շատ ցուցանմուշների հետ ծանոթանալ, իմանալ արցախյան գոյամարտի, մարտիրոս հերոսների, նրանց մարտական ընկերների մասին։ Ստեփանագերտի տարեց բնակիչները, ովքեր սիրում են հավաքվել Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձե բուրակում, հիմնականում մարդիկ են, ովքեր անտարբեր չեն մեր երկրի եւ աշխարհի անցուդարձին։ Նրանց հետ զրուցել է մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակը կենսաթոշակառուների յուրօրինակ հավաքատեղի է դարձել։ Գրեթե ամեն նոր նրանք գալիս են այդտեղ զրուցում մտքեր փոխանակում ամենատարբեր հարցերի շուրջ, անձնական կյանքից մինչև համաշխարհային քաղաքականություն։ Նրանցից յուրաքանչյուրն այս կամ այն հարցի մասին կարելի է ասել իր ուրույն դիրքորոշումն ունի, որը շատ հաճախ կտրական է լինում այլընտրանք ու կասկած չհանդուրժող։ Նրանք կողմ են միանշանակ վերաբերմունքի, անգամ եթե խոսքը իրենց նախկին զբաղմունքներին ոչ մի կերպ չաղերսվող դիվանագիտական հարաբերությունների մասին է, որտեղ ամեն ինչ այնքան հարաբերական է։ Օրինակ, մի նստարանի վրա նստած 4 ալեհերցերունիներ բողոքում էին, որ մեր լրատվամիջոցները ադրբեջանական կողմի մասին խոսելիս հիմնականում գործածում ստեղծում են ոչ թե թշնամի, այլ հակառակորդ եզրույթը։ Թորքը մեզ ասում է ճշնամի, մուքել ասում է հակառակորդ։ Այդ ինչ հակառակորդը, նա մեր ճշնամին է, մեզ սպանում է, մենք ասում ենք հակառակորդ։ Հակառակորդը իրում է որա ֆուտբոլն էլ հակառակորդն ու բասկետբոլն էլ հակառակորդ։ Բայց մեր ճշնամին հույս ճշնամի ասում, մուքել հերոսատեսությամբ, ռադիոյով հակառակորդ հակառակորդ։ Չէ մեր ճշնամի, բրծով, ի՞նչ հակառակորդ։ Հակառակորդ չվրա։ Այդ խոսքը դե դասում չէ, դա սխալ է դա։ Ես ես դեմ եմ ընդհանրապես դրա ինքը ճշրամի ասում մզ մուկ մզ կտորմա ճշրամի ասում մրկշտին արդեն ինքը տերալա որտեն չոբան տերավ եկալա արդեն զարգացավ ինքը արդեն տերալան քյուրան ոնց որ արդեն այսինքն դուք մերժում եք այն դիվանագիտական խոսքերին, որոնք մեղմացնում հա, եք։ Մեղմացնում եք, պիտի փոշտ տասես, փոշտ պիտի աս։ Պետք է արդեն նոր ծերունդները դաստիարակվեն, մեծանան որպես հարևան երկրների ծերունդներ։ Ոչ, բեն հարևան երկրն է մեկը տա հարևաններին տա պիտի 10 տարի քաշի, 20 տարի, ինչքան նոմա տան պիտի հարևանություն անեն։ Միջև վերջը ճշնամությունը հարևանն է։ Ինչքան ճշնամություն ամենագլխավորը։ Սա հասնի հետ, ասմա թորքը այնա մահակը ցեկած պիտի չտինի։ Եթե վեր դերան արդեն քաղաքնելու է։ Իրականում թշնամի եւ հակառակորդ բարերը գրեթե հոմանիշ են։ Անշուշտ ճիշտ է նկատում իմ զրուցակից Սանասար Սարգսյանը, որ թշնամի բարն ավելի շատ է ատելություն արտահայտում, քան հակառակորդ եզրույթը։ Թերևս Երևույթից հայտուն օրինակը հարևան Ադրբեջանն է, որտեղ հայերիացության քարոշությունն իր գագաթնակետին է հասցված։ Մի երկիր, որտեղ հայերիս ոչ այլ կերպ են անվանում, քան թշնամիներ, բայց որքանով է ճիշտ թշնամանքի քարոշությունը անգամ հակառակորդ պետության ու նրա ժողովրդի հանդեպ։ Արդյոք Հատուկ այլատիացության այդ քարոշչությունը չէ, որ իր ծայրաստիճան բացասական ազդեցությամբ հիվանդագին հետևանքների է հասցրել ադրբեջանական հասարակությանը, ինչի մասին վկայությունների կարելի է հանդիպել ոչ միայն հայկական, այլև միջազգային մամուլում։ Այո, մենք խուսափում ենք ատելության քարոշչությունից, խուսափում ենք նախ եւ առաջ մեր երկրում բարոյապես անխաթար հանրություն ունենալու, առանձնապես առողջ հոգեկերտվածքի դերսերուններ աճեցնելու համար։ Մեզ համար առաջնայինը սահմանին կանգնած մեր դիրքապահների մարդկային տնային կեցվածքն է, հայրենանվեր, մարտունակ, զգոն ու պատրաստական պաշտպանելու հող հայրենին, զինվորական համազգեստ թակած այն երիտասարդ տղաների, ում ձեռքը չի դողում կրակելիս, անկախ այն բանից, թե մենք լրագրողներս ինչպես ենք անվանում մեր ժողովրդի դեմ սրով ելած մահաբեր ուժերին, թշնամի թե հակառակորդ։ Յուլիա Վանյան այսօր Միջազգային լրահոսից Եվրամիության միջնորդությունը Կատալոնիայում ճգնաժամի արդյունավետ կարգավորման միակ հնարավորությունն է։ Այս մասին հոկտեմբերի 23-ին հայտարարել է Մարտի Անգլադան, Ֆրանսիայում Կատալոնիայի կառավարության ներկայացուցիչը։ Նա կարծիք է հայտնել, թե հարկե որպես միջնորդ հանդես գար Ֆիլիպ 6-րդ թագավորը, սակայն նա արեց հայտարարություն, ըստ որի կարելի է եզրակացնել, որ նա բաց է թողել այդ հնարավորությունը։ Անգլադան հրաժարվել է պատասխանել այն հարցին, թե Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը հատկապես երբ կհայտարարի Կատալոնիայի անկախությունը։ Պուչդեմոնը բնավ չի ասել, որ ինքը կհայտարարի Կատալոնիայի անկախությունը։ Նա միայն ասել է, որ տեղի խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացնի այն հարցը, թե ինչպես պետք է արձագանքել, եթե կենտրոնական իշխանությունները որոշում ընդունեն Իսպանիայի համանդրության 155-րդ հոդվածի, որը Կատալոնիային զրկում է ինքնավարության իրավունքներից կիրառման մասին։ Այդ հոդվածի կիրառումը իսկական երկրաշարժ կդառնա ինչպես Իսպանիայի, այնպես էլ Կատ Կատալոնիայի համար, նախազգուշացրել է քաղաքական գործիչը։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցությունը երկրի գլխավոր դատախազության դեմ հայց է ներկայացրել Սաբիլիի շրջանի դատարան։ Մուսավատ կուսակցությունը 2017-ի ապրիլ-մայիս ամիսների միջազգային մամուլում հայտնված եւ մեծ հնչեղություն ստացած Պանամայի փաստաթղթերից բացահայտված տեղեկատվության հետ կապված, որում շոշափվում էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահի աղջիկների անունները, դիմել էր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազություն, պահանջելով մանրազնին ուսումնասիրել այդ տեղեկությունների մանրամասները սակայն Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն անտեսել էր կուսակցության դիմումը։ Կուսակցությունը դատարան ներկայացրած հայցում նշել է, որ գլխավոր դատախազության կողմից ընդդիմադիր կուսակցության դիմումի անտեսումը օրենքի խախտում է։ Հայկական միջօրեական Իրանի նոր ջուղայի հայկանանց գթության միության վարչությունն Արցախին զորակցելու նպատակով կազմակերպող իր աշխատանքների շրջանակներում իրականացրել է Արցախում արտադրված մթերքի, մասնավորապես մրգերի, ճրեղենի, սեղանի ծածկոցների ցուցահանդես բարեգործական վաճառք նոր ջուղայի հայոց ազգային ծերանոցի հետնաբակում։ Նոր ջուղայի ազգային առաջնորդարանի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում սա 4-րդ անգամն է, ինչ կանանց գթության միությունը կազմակերպում է Արցախ Արցախից բերված մթերքի վաճառք։ Վաճառքի նկատմամբ մեծ է եղել հետաքրքրությունը հայ եւ պարսիկ բնակիչների շրջանում։ Ամբողջ հասույթը հատկացվելու է Արցախին զորակցելու ծրագրերին։ Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման 300-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում հոկտեմբերի 24-ից 25-ը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի կունենա Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն 300 խորագրով միջազգային գիտաժողով։ Ցուցադրությանը ներկայացվելու են Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում 17-ից 18-րդ դարերին տպագրված գրքեր։ Մշակութային կյանք Խաչատրյանի 5-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք սիմֆոնիկ համերգին Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ ելույթ կունենա վիրտուոզ դաշնակահարուհի Գլորիա Կամպաները։ Նա կկատարի Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը։ Նույն համերգի ընթացքում նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի նաև Իգոր Ստրավինսկու հրեղեն հավքը ստեղծագործության բալետային տարբերակը։ Ստրավինսկու ստեղծագործությունը Պատմությունը Հայաստանում ներկայացվում է առաջին անգամ։ Քննադատներն ու հանդիսատեսը Վենետիկում ծնված Գլորիա Կամպաներին համարում են Իտալիայի նոր սերնդի ամենահետաքրքիր երիտասարդ դաշնակահարը։ 12 տարեկանում նա առաջին անգամ ելույթ է ունեցել բեմում Վենետիկի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Դրան հետևել են ավելի քան 20 առաջին մրցանակները դաշնակահարների ազգային եւ միջազգային մրցույթներում։ Խաչատրյանի միջազգային փառատոնի գեղարվեստական մասի պատասխանատու Սարգիս Բաբալյանի հաղորդման նկատմամբ Գլորիա կամպաներն ունի մի շարք նորարարական նախագծեր, որոնք նախատեսվում է Հայաստանում ներկայացնել Խաչատրյանական առաջիկա փառատոների ընթացքում։ Մարզասերների համար Ծանրամարտի Հայաստանի տղամարդկանց երիտասարդական հավաքականը լավագույնն է Եվրոպայի առաջնության թիմային պայքարում։ Ալբանիայի Դուրերս քաղաքում ընթացող Հայաստանի մինչև 23 տարեկաների թիմը նվաճել է 8 ոսկե մեդալ, դառնալով թիմային հաշվարկով առաջինը Եվրոպայի առաջնությունում։ Երիտասարդ ծանրորդները նվաճել են նաև մեկական արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ։ Հայաստանի կանանց մինչև 20 տարեկաների թիմը եւս առաջինն է թիմային հաշվարկում, որտեղ հայ ծանրորդները նվաճել են 6 ոսկե մեդալ մեդալ։ Հունաստանի Սալոնի քաղաքում ընթանում է վետերանների սամբոյի աշխարհի առաջնություն, որին մասնակցում են նաև արցախցի մարզիկները։ Առաջնությանը մասնակից Արցախի եւ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանը 55-ից 60 տարիքային խմբում 95 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է երկրորդ մրցանակային տեղը, իսկ Արցախի վաստակավոր մարզիչ Անդրյանն էլ 35-ից 40 տարիքային խմբում 74 կիլոգրամ քաշային կարգում երրորդ տեղը։